Abdüləziz Ər-Racihinin şərhi ilə. Öncəki dərsdə Şeyxül İslam deməli ibadətin tərifi haqqında, onun ən uca məqam olması haqqında söhbət açdı və bu ən uca məqama yetişən insanların Allahın peyğəmbərləri olduğunu bəyan etdi və onların içində də Allah subhanahu və tealəyə Allaha qulluğu ən kamil surətdə gerçəkləşdirən peyğəmbərin də Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm olduğunu bəyan etdi. Və bütün peyğəmbərlərin bu vəzifə ilə gəldiyini bəyan etdi ki, onlar qövmlərinə gəlib Allahda Allah subhanahu və tealə ibadət etməyə əmr etmişlər. Allaha qulluğa əmr etmişlər bütün peyğəmbərlər. Sonra müəllif buyurur ki və وَجَعَلَ ذَٰلِكَ لَازِمًا لِرَسُولِهِ اِلَى الْمَوْتِ Allah subhanahu ve teala bu qulluğu öz peyğəmbərinə ölənə qədər ona sanki bir ayrılmaz vəsf etmişdir. Kəmə qal və'bud rabbəkə həttə yətiyəkəl yəqin. Allah subhanahu ve teala buyurur, Yaqinli gələnəcən Rəbbinə ibadət et. Və bizəlikə vəsafə mələikətəhu və ənbiyəəhu fəqalə tealə وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون Həmçinin Allah subhanahu və teala mələkləri və peyğəmbərləri vəsf edərək buyurur. Göylərdə və yerdə nə varsa, kim varsa, həmçinin və mən indəhu, onun qatında olanlar, ona ibadət etməyə təkəbbürlü göstərmirlər və yorulmurlar, usanmırlar. Allah subhanahu və Taala'ya gecə və gündüz təsbih edib Allahın şəninə zikirlər deyib usanmırlar bundan. Və qala Taala innellezina ində rabbika la yestekbirun an ibadatihi və yusabbihunahu və lehu yescudun. Allah subhanahu və Taala buyurur ki, sənin Rəbbinin dərgahında olanlar təkəb ona ibadət etməyə təkəbbürlü göstərmirlər. Onu zikr edib, ona təsbihlər edib və Allah subhanahu və Taala'ya səcdə edirlər. Və zəmməl müstəkbirinə anhə biqavlih. Allah subhanahu və teala ona ibadət etməyə təkəbbürlük göstərənləri pisləyərək buyurur. Və qalə rabbukum ud'uni əstəcib lakum. İnnellezine yestekbirun an ibadati seyedkhulun cehenneme dakhirin. Sənin Rəbbin buyur, sizin Rəbbiniz buyurdu ki, mənə dua edin və mən sizin dualarınızı qəbul edim. Allaha, ona, mənə ibadət etməyə təkəbbürlük göstərənlər cəhənnəmə rəzil vəziyyətdə daxil olacaqlar. Və nə'ətə safvətə xalqihi bil-ubudiyyətiləh. Allah subhanahu və teala yaratdıqların ən seçilmişlərini qulluq ilə vəsf etmişdir. Allaha qulluq ilə. Fəqalə Teala: "Aynən yeşrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira." Onlar cənnətdə elə bir bulaqdan, elə bir çeşmədən içəcəklər ki, doyunca onun mənsəbini istədiyi yerə yönəldəcəklər. وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Rəhmanın, rəhmən olan Allahın qulları yer üzündə mülayim gəzərlər. Cahillər onlara müraciət etdikdə, xitab etdikdə onlar salam deyərlər. Əl-Əyət. وَلَمَّا قَالَ الشَّيْطَانِ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين Həmçinin şeytan Allah subhanahu və teala demişdir Quran-ı Kərimdə keçir bu ayə. Rəbbim, ey Rəbbim, sənin məni azdırdığına görə yer üzündə olanları mən olanlar üçün batili gözəlləşdirəcəm və onların hamısını haqq yoldan azdıracam. Yalnız kimlər? Yalnız sənin xalis qullarından savayı. Allah subhanahu wa ta'ala buyurdu ki, bu mənim doğru yolumdur. Sənin deyir, hökmranlığın mənim qullarım üzərində yoxdur. Yalnız azmışlardan və sənə, ta az sənə tabi olmuş azmışlardan savayı. Sənin hökmranlığın onların üzərindədir. Və şəxsi burada buyurur ki, və qavluhu və cəalə zəlikə ləzimən. Allah subhanahu wa ta'ala bunu Peyğəmbərə sanki ayrılmaz bir vəsf etmişdir. Həkədə təkunu mənzilətul ibadə. Bəli, deyir ibadətindir, məqamı məhz bu cür olur. Fəmənzilətuhə azimətun bin nisbəti lil məxluq. Məxluqa nisbətdədir, onun məqamı çox böyüdür, çox əzəmətlidir. Və hədə və izə haqqaqəl ibadə fə innə qurdəhu minəllahi alə qadri təhqiqihi li hədihil ibadə. İnsan Allah subhanahu və teala ibadəti gerçəkləşdirəcəyi zaman onun Allaha olan yaxınlığı gerçəkləşdirdiyi ibadət nisbəti ilə olacaq. gerçekleştirdiği ibadet nispetiyle. وَلَا يَتَنَصَّلُ أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ فَيَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ فَيَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْعِبَادَةِ أَبَدًا Ve hiç kez, yaratılanlardan hiç kez bundan kenar kalmır ve ibadetten hiç vaxtı qırağa çıxmır. Hiç kez bundan kenar kalmır. İbadet hamıya vacibdir. Və izə də'a rəculun أن هناك أحد يسقط عنه التكاليف ولا يكلف بالعبادة وعقله ثابت ومعه aqluhu sabitun və ma'ah وليس مخوفا ولا مجنونا إلا الحائد والنفساء يسقط عنهم الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا Həmçinin əgər bir insan onun üzərindən öhdəsiliyin düşdüyünü iddia edərsə və, deyə, və deyə, iddia edərsə ki, ibadət o insan ibadətlə mükəlləf deyil. Eyni zamanda o insanın ağlı başında olarsa və bir şeydən qorxmazsa, yaxud dəli olmazsa, məcnun olmazsa, təbii ki, gətirir heyzli və deməli nifaslı qadın istisna olmaqla, çünki onların üzərindən namaz və oruc düşür həmin bu hallarda. Həmin şəxs əgər bu sözləri deyərsə, tövbəyə dəvət edilər. Əgər o tövbə et etməzsə, o kafir olaraq öldürürlər. Kəmən nassa alə zəlikəl əimmə kə şeyxül İslam və qeyrihi. Buna deyir, şeyxül İslam və digər alimlər diqqəti çəkmişlər. Ki, ins əgər insan <coughs> heç bir öhdəçiliyi e, yəni ki, Allahın ona heç bir öhdəçiliyi üzərinə qoymadığını iddia edərsə və deyərsə ki, mənə namaz qılmaq vacib deyil və s. və ilaxır, ibadətlər mənlik deyil, o insan tövbəyə dəvət edilər. Əgər tövbə etməkdən imtina edərsə, kafir olaraq öldürürlər. Nəsəlullah səlamətə vəl afiyyə. Və lihədə cəalə Allahul ubudiyyətə lazimətən. Və lihədə cəalə Allahu el-ubudiyyə lazimətən li rasulihi hattəl məvt. Bu səbəbdən Allah subhanahu ve teala Allahı qulluğu Peyğəmbərə ölənəcən ayrılmaz etmişdir. Peyğəmbər s.ə.v ölənəcən Allaha ibadət etmişdir. Mə ənəhu sallallahu aleyhi və səlləm əkməlun nəs və ləkinnə Allaha cəaləl ibadətə lazimətən ləh. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm insanların ən kamil insanıdır. Bununla beraber Allah subhanahu aleyhi ibadeti ona nədir? Ayrılmaz etmişdir. Yəni ki, ona o ibadeti yerine yetirməlidir. فقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله سبحانه وتعالى Teala buyurur Kur'an-ı Kerim'de sana yakinlik gelene zaman ibadet et. Rabbine ibadet et. Vel yakinu huvel maut. Yakinlik ise Kur'an hemen bu ayete gelen yakinlik ise ölüm demeydi. Ölüm. Yani ölüm gelene zaman Rabbine ibadet et. Yani istemirre ala ibadeti rabbik velzemha hatta ye'tiyekel mevt ve ente ala zalik. Bunun manası ibadet üzerinde, Rabbine ibadet üzerinde. Devamlı ol. və onu daima et ta ki sənə ölüm gələnəcən və sən bu hal üzərində olmalısan. Və kəzəlikəl mələikətü vəl-ənbiyə fəhum əfdalu xalqilləh və qad vasafəhumullahu tealə bil-ibadə həmçinin mələklər və peyğəmbərlər. Onlar Allahın yaratdıqları, Allahın məxluqatının ən fəzilətli məxluqlarıdır. Allah subhanahu və teala onları ibadətlə vəsf etmişdir. Ki, onlar Allah subhanahu və teala ibadət edir. Baxmayaraq ki, bunlar Allahın ən fəzilətli məxluqudur. Fəqalə və ləhu mən fissəməvəti vəl-ard. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır. Və hədə əmmun. Bu, ümumidir. Yəni, huvə məlikus səməvəti vəl-ard. Yəni, Allah subhanahu və teala göylərin və yerin hökmüdarıdır. Sümmə qal və mən indəh. Həmçinin bunun ardınca deyir ki, onun, onun dərgahında olanlar və humul mələikə Bunlar isə mələklərdir. La yəstəkbiruna an ibadətihi və la yəstəhsirun. Yusabbihunəl leylə və nəhərə la yəfturun. Onlar nə elədi? Deyir ki, onlar Allaha ibadət etməyə təkəbbürlü göstərməzlər və bundan yorulmazlar. Gecə və gündüz ibadət edərlər. Allah subhanahu və teala'nı zikr edərlər. Həzə və humul mələikə vəl ənbiyə və rusul əfdalul məxluqat. Baxmayaraq ki, mələklər, peyğəmbərlər və elçilər yaratılanların ən fəzilətli məxluqlarıdır. Qalə Teala: "İnnellezîne inde rabbik" Rəbbinin qatında olanlar və humul mələikə la yestekbiruna an ibadatihi və yusabbihunahu və lehu yescudun. O mələklər Allah qatında Allaha ibadət etməyə təkəbbürlü göstərməzlər. Onu təsbih edib, ona zikr edərlər və ona səcdə edərlər. ثم أخبر أن, أن من استكبر عن عبادة الله فإنه سيدخل جهنم صاغرا Sonra Allah subhanahu və teala xəbər vermişdir ki, Allaha ibadət etməyə təkəbbürlü göstərənlər cəhənnəmə rəzil vəziyyətdə daxil olacaqlar. Qalə subhanə və qalə rabbukum ud'uni əstəcib ləkum. İnnellezine yestekbirun an ibadati seyedhulun cehenneme dakhirin. Rəbbiniz mənə dua edin dedi, deyib Rəbbiniz mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı qəbul edim demişdir. Mənə ibadət etməyə, ya Allah subhanahu teala, mənə ibadət etməyə təkəbbürlü göstərənlər cəhənnəmə rəzil vəziyyətdə daxil olacaqlar və nəətə safvətə xalqihi bil ubudiyyə. Həmçinin Allah subhanahu və təala yaratdıqlarının ən seçilmişlərini, ən, ən salih, salihlərini qulluqla vəsf etmişdir. Qulluq, yəni keçən dərsdə dediyimiz kimi, insanın yetişə biləcəyi ən uca məqamdır. Peyğəmbərlərin yetişə biləcəyi ən uca məqam hansıdır? Əl-ubudiyyə və risalə. Peyğəmbərlər, onların ən uca məqamı qulluq və peyğəmbərlikdir. Adi insanların isə ən uca məqamı nədir? Əl-ubudiyyə. Allahı qulluqdur. Və Allah Subhanahu taala buyurur: Salih insanlar barədə: "Aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira." Onlar Allahın bulağından doyunca içər və onun mənsəbini istədiyi yerə yönəldərlər. Hədihil idafətu idafətu təşrifin və təkrim. Yəni ki, burada Allah Subhanahu və Teala deyir ibadullah. Burada izafə söz birləşməsi gəlir. Yəni ki, Allahın qulları. Allah Subhanahu və Teala qulları özünə izafət edir. Bu isə deyir nədir? Təşrif və təkrim izafəti deyirlər buna. Yəni ki, Allah Subhanahu taala sanki onlara sayğı göstərərək onları öz qulları adlandırır. Allahın qulları. Və qala subhanahu və ibadur rahmanellezina yemşuna alal ardı hauna və iza xatabahumul cahilun qalu salama. Vellezina yabitun li rabbihim sujadan və qiyama. Həmçinin Allah Subhanahu taala öz qullarını vəsf edərək deyir ki, Rəhmanın qulları yer üzün yer üzərində mülayim gəzərlər Onlara cahillər müraciət etdikdə onlara salam deyərlər. O kəslər ki, gecələri səcdədə və qiyamda keçirərlər. Allahın qulları. Fə adafəhum ileyhi subhanahu təşrifən və təkrima. Allah subhanahu və teala onları özünə sanki sayğı olaraq, təşrif və təkrim olaraq izafət etmişdi, birləşdirmişdi öz adına. İbadullah, ibadur rahman. وأخبر الله تعالى عن إبليس أن الله تعالى لما أنظره أقسم أنه Seyagun nas vestesna vestesna ibadallahil muhlasin. Həmçinin Allah subhanahu ve taala iblis haqqında xəbər verdikdə buyurur ki, Allah Taala ona möhlət verdiyi zaman iblis and içmişdi Allaha. And içmişdi ki, sənin bütün məxluqatı, sənin bütün yaratdıqlarını azdıracam. Və istisna olaraq demişdi ki, illə ibadəkəl illə ibadallahil muhlasin. Allahın ixlası bunlardan savayı, yəni iblis onları azdıra bilməz istisna koymuşdu burada. Fe innehu leyse lehu sultanun aleyhim. Çünki onun Allahın ixlaslı qulları üzərində heç bir hökmranlığı yoxdur. Qala Allahu Teala anhu Allah Subhanahu taala onun barəsində buyurur: Bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard və la ughwiyannahum ecma'in illa ibadaka minhumul muhlasin. Sənin məni azdırdığına görə iblis Allah Subhanahu taala buyurur: Mən yer üzündə onlara çirkinlikləri bəzəyəcəm və onların hamısını azdıracağam İllə ibadəkə minhumul muxlasin. Sənin ixlaslı qullarından savayı. Və fi ayətin uxra Allah Subhanahu taala buyurur, İnne ibadi leysə ləkə aleyhim sultan illə mən ittəbəəkə minəl gavin. Allah Subhanahu taala İblisə buyurur ki, mənim qullarımın sənin, sənin mənim qullarımın üzərində heç bir hökmranlığın yoxdur. Yalnız sənə tabi olan azmışlardan savayı. فأضافهم الله عز وجل إليه في قوله İnnə ibadi leysə ləkə aleyhim sultan. Allah Subhanahu bu ayədə həmin o qulları özünə izafət edir, öz adına deyir ki, mənim qullarım.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 سبحان الله سبحانه الله باش ومقدس بل عباد مكرمون خير Onlar Allahın sayğılı möhtərəm qullarıdır. E, burada yəni qalib təhdər e, burada deməli kafirlər dedikdə ki, Allah özünə övlad seçmişdir. Onlar mələkləri qəsd etmişlər bu ayədə. Və Allah Subhanahu taala deyir ki, "Bəl ibadu mukramun." Son növbəti ayədə deyir ki, onlar Allah Subhanahu taala sözünün önünə keçməzlər və onun əmr etdiyini edərlər.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 Siz həqiqətən çox pis iş etdiniz. Laqad ji'tum şey'an idda. Səmalar, göylər parçal az qala parçalansın, yer yarılsın, dağlar isə parça-parça olsun. Siz Rəhman olan Allaha övlad nisbət etdiniz. Rəhman ona Allahın isə özünə övlad seçməyə ehtiyacı yoxdur. Və heç gərək də deyil. Çünki göylərdə və yerdə olan hər bir şey, hər bir kəs Rəhman olan Allahın quludur. Allah subhanahu və teala onların hamısını hesablamış və bir-bir saymışdır. Və onlardan hər biri qiyamət günü Allahın qarşısına tək gələcək. Və şəhçi buyurur ki, və qavlihu və qalə fi vasfil mələikə mələklərin vəsfinə dair müəllifin sözlərinin buyurur və deyir ki, şərtçi Həzə fi vasfil mələikə. Bu mələklərin vəsfinə gələn sözlərdir. Fəqəd vasafa Allahu Teala mələikə bil ubudiyyə. Allah Subhanahu ve Teala mələkləri qulluqla vəsf etmişdir ki, onlar Allaha qulluq göstərirlər, ibadət edirlər. Və ennehum la yəxrucun anil ubudiyyə. Və onlar Allaha qulluqdan kənar çıxmırlar. Fəqalə subhanə, bəl ibadu mukramun. Yəni, mələikə ibadu mukramun. Yəni, mələklər Allahın sayıqlı möhtərəm qullarıdır. La yaxrucuna anil ubudiyyə. Bununla bərabər onlar Allaha qulluqdan kənar çıxmırlar. Və qalu ittəxədə rəhmanu vələdə. Ləqəd ci'tum şeyən iddə. Təkadu səməvatu yətəfəttarna minhu və tənşaqqul ardu və təxirrul cibalu həddə. Burada ayəni gətirir ki, onlar Allaha evladı, rəhman Allah Allaha evlad nisbət etdilər və çox pis iş gördülər. Və ayənin davamı <coughs> şəhsi buyurur ki, və hədə fi bəyani təzimi mən nəsəbəl vələdə ilə نسب الولد lillah və ənə hədə əmrun azim. Bu deyə nəyə bəyan edir ki, Allaha övlad nisbət edənlərin dediyi sözün çox şiddətli, çox deməli çirkin söz olduğunu. Fəmən nəsəbəl vələdə lillahi və qalə lillahi vələdun fəhvə müşrik. Və hər kim Allaha övlad nisbət edərsə və deyərsə ki, Allahın övladı var, o müşrikdir. وقال وقد قال الله وقد قال على الله قولا عظيما Həmçinin bu insan Allah'a çox böyük bir söz nisbət etmiş olar. Yəni ki, Allahın adından böyük bir söz demiş olar. Əgər ona övlad nisbət edərsə. Və lihəzə qala Allahu Teala laqad ji'tum şey'an idda, yani yani amran aziman. Siz deyir çox deyir böyük bir söz demiş oldunuz. Təkadus semawati yatafattarna minhu və tenşaqqul ardu və takhirul cibalu hadda. Hətta deyir bu sözdən, dediyiniz sözdən ki, Allah, rəhman olan Allah özünə övlad götürmüşdür. Az qala göylər parça-parça olsun. Yer yarılsın və deyir dağlar nə olsun? Dağlar da yerindən qopsun. Ey enne hada amrun azim. Tekadu tanfatiru lehu es-semavat ve tenşaqqu al-ard ve takhirru al-jibal. Haythu da'u lir-rahman al-walad. Ve ma yanbaghi lir-rahman an yettakhidha walada. O zaman ki deyir siz ona evlat nisbət etdiniz Göylər parça-parça gəlmə, az, qal az qala parça-parça olsun. Yer yarılsın. Dağlar qopsun yerindən. O zaman ki siz Rəhman olan Allaha övladı nisbət etdiniz. Əslində isə Rəhman olan Allahın özünə evlad seçməsi gərəksizdir. Sümmə qalə subhanə Daha sonra Allah subhanə və teala buyurur İn kullu mən fis səməvəti vəl ard illə ətir rəhməni abdə Göylərdə və yerdə olan hər bir kəs Rahmanuna Allah'ın kuludur. Kullu men fis semavati vel ard il ya'ti yevmel kıyameti abden lillahi muabbedun merbutun mekhurun muzellelun musarrafun mudebber. Tenfudu fihi kudretullah ve meşiyetuh. ليس له من نفسه وجود ولا عدم ولا خروج له عن قدرة الله ونفوذ مشيئته Həmçinin deyir ki, şəhsi deyir ki, göylərdə və yerdə olanlar qiyamət günü hamısı Allahın qarşısına qul kimi gələcəklər. Qul kimi və zəlil vəziyyətdə Allah Subhanahu və Taala'nın öz ixtiyarı olmadan onlar Allahın qullarıdır, muəbbəd, zəlil vəziyyətdə və Allaha ram edilmiş vəziyyətdə gələcəklər. Və Allahın qüdrəti və istəyi onları keçərli olacaq. Leysə lehu min nəfsihi vücud. İnsan özü özlüyündə mövcud deyil, yaxud özü özlüyündə yoxluq deyil. Həmçinin insan, hər bir məxluq Allahın qüdrətindən və Allahın istəyindən kənar çıxma qüdrətində deyil. Hamısı, hər bir məxluq Allahın qüdrəti və istəyi altındadır. Və qalə Teala anil Məsih, müəllif buyurur, və qalə Teala anil Məsih, əlləzi iddu'iyyət fihil ilahiyyə və nübuvvə. Allah subhanə və Teala Məsih, İsa Peyğəmbər barədə buyurur, hansı ki, ona həm ilahi vəsflər, həm də Peyğəmbərlik deməli, iddia olunmuşdur. Peyğəmbərlik ilə savay ilahi vəsflər də verilmişdir ona. Allah subhanahu wa ta'ala onun barəsində buyurur "İn huwa illa 'abdun en'amna 'alayhi ve cealnahu meselen li bani İsrail. O sadəcə bir quldur. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur. O sadəcə bir quldur, Yalnız bir quldur. Biz ona öz nemətimizdən verdik və ona İsrail'in övladları üçün bir misal ettik. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyurur. La tuturuni kema atratin nasara İsa ibn Meryem fe innema ana abd fekulu abdullahi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur ki Nesranilerin İsa Meryem oğlu İsa'nı şirtdikləri kimi məni şirtməyin. Mən sadece bir qulam. Dedikdə deyin, Allahın kulu ve elçisi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Hədisi Buxari rivayet etmişdir. Və qavluhu وقال تعالى عن المسيح şahsi buyurur. Əl-Məsih İsa ibn Məryəm aleyhissalatu vesselam Nəbiyullah. Məsih deyildə deyildikdə burada Məryəm oğlu İsa qəsd edilir. Peyğəmbər, Allahın peyğəmbəri. Və huwa min ulul azmil xamsa. O deməli 5 ulul azm peyğəmbərlərindən biridir. Və huwa abdun lillahi la yakhrucu anil ubudiyyə. Həmçinin o Allahın quludur və Allaha olan qulluqdan kənar çıxan bir məxluq deyil. İddəət fihin nəsara iləhiyyə və nübuvvə. Nəsranilər onun ilah və peyğəmbər olduğunu iddia etmişlər. Fəddəu ənəhu iləhun əv ənəhu ibnullah. Onlar iddia etmişlər ki, o ya ilahdır, ya da ki ilahın, Allahın quludur. Və e, Allahın oğludur. Qalə Allahu Teala Allah Subhanahu ve Teala buyurur: "Laqad kafara'llezina qalu innallaha salisu salasa." Quran-ı Kerimdə Allah Subhanahu buyurur ki: Allah'ın üçünden üçüncüsü olduğunu diyenler kafir oldular. Ve ma'a zalika fel Mesih aleyhissalatu vesselam abdun la yahrucu anil ubudiyye. Buna rağmen Mesih aleyhissalatu vesselam kuldur ve Allah'a olan kulluktan kenar çıkan bir mahluk değil. Abdun lillahi fe keyfe yudda'i fihi nasara ennehu ibnullahi ev ennehu ilah. Böyle olan halda Nesranilerin onun Allah'ın kulu yaxud ilah olduğunu iddiası nə dərəcə doğrudur? Ola necə iddia edirlər onu? تعالى الله عن ذلك الله سبحانه وتعالى bundan çok uzadır. ولهذا قال الله تعالى عن المسيح وسببنا الله سبحانه وتعالى المسيح hakkında buyurur. إنه يعني الضمير يعود إلى المسيح أو يعني yani آية ayete الآن أو demek şahsa vezliği Mesih'e gaydır. İsa peygambere. إن, إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة Allah Subhanahu taala bu ayədə dediyi biz ona nemətimizdən verdik. Yəni Allah Subhanahu taala ona öz peyğəmbərliyi və risalət vermişdir. İsa peyğəmbərə peyğəmbərlik və risalət vermişdir. Və cealnahu və cealnahu məsələn li bani İsrail. Və onu İsrail övladları üçün bir misal etmişdik. Və nəbiyyuna Muhammed alayhissalatu vesselam afdalul xalq. Həmçinin bizim bizim peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu alayhi və səlləm afdalul xalq. Yarat, yaratıqların ən fəzilətlisidir. Qalə fil hadisi sahih. Və bununla bərabər Peyğəmbər sallallahu hədisdə buyurur ki: "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. İnma ana abdun faqulu faqulu Abdullah və rasuluhu." Mən Nəsranilərin İsa peyğəmbərini şitdiyi kimi məni şitməyin. Onların şitməsi nədən ibarətdir? Onu ilah vəsfləri vermişdir. Mən yalnız bir qulam və dedikdə deyin Allahın qulu və elçisi. Abdun və hada huwa maqamu. Abd Qul. Qul bu peyğəmbərin məqamıdır. Birinci demə bundan öncəki dərsdə də bildik ki, ən uca məqam insanın yetişə biləcəyi ən uca məqam Allaha qul olmasıdır. Və hədə məkanı bu onun sanki bir e, məqamıdır. Və hədihi mənzilətuhu Abdullah və Rasuluh. Bu, bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dərəcəsidir. Allahın qulu və elçisi. La tutruni. El-itrah və mucavazatul hadd fil madh. El-itrah hədisdə gələn itrah. Onun deməli mənası ərəb dilində tərifdə həddi aşmaq deməkdir. Tərifdə bir, məsəl bir nəfərə təriflər, sənalar verməkdə həddi aşmaq deyirlər. Əl-iqra vəl-kəzibu fihi vəl-ğulu. Həmçinin onun adından deyilən yalan və ona nədir? Aşırıya varma həmin şəxsin nisbətdə. La tuturuni və la təğluni فترفعوني من مقام العبودية والرسالة إلى مقام الألوهية كما ادعت النصارى في عيسى يعني Peygamber burada demek istedi ki mənə, mənə qarşı aşırıya varmayın. Məni, qal, məni, məni deməli, qulluq və peyğəmbərlik məqamından daha yüksəyə qaldırmayın. İlahi vəsflər verməyin mənə, ilahi məqamı qaldırmayın. Necə ki, nəsranilər İsa peyğəmbəri etdilər. Və qavluhu və qad nə'ətəhullah. Deməli, burada müəllif buyurur, və qad nə'ətəhullahu bil-ubudiyyə fi əkməni əhvalihi fəqalə fil-isra. Allah subhanahu və teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi ən kamil durumlarda, ən kamil hallarda qulluq ilə vəsf etmişdir. Peyğəmbər sallallahu ən ki burada deməli 4 dənə aya gətirəcək. Bu Peyğəmbər sallallahu ən deməli kamil hallarıdır. Məsələn, əvvəl burada gətirir İsrada, Allah Subhanahu taala gecə gecə ikən Peyğəmbər sallallahu meyraca qaldırdıqda, Peyğəmbər ən kamil hallarında və digər hallarda deyir, onu ən kamil hallarında qulluqla vəsf etmişdir. Bil ubudiyyə. Fəqalə fil isra. Deməli, israda demişdir. Subhanəlləzi əsra bi abdihi leylə. Allah subhanahu və teala bu ayədə buyurur ki, gecə ikən öz qulunu, görürsən burada gəlir, qulluqla vəsf edir Peyğəmbər əsasım. Gecə ikən öz qulunu qaldıran Allah pak və müqəddəsdir. Və qalə fil ihə, həmçini Peyğəmbər əsasına vəh verdiyi zaman buyurmuşdur. Fəəvhə ilə abdihi mə əvhə. Peyğəmbərə vəhy et, öz quluna, görsən burada da quluna deyir, öz quluna vəhy etdiyini etmişdir. Burada da nə deyir? Ən kamil hallarıdır. Birinci hal hansıdır? İsra, Allahın Peyğəmbəri meyraca qaldırdığı zaman onu qul olaraq vəsf etmişdi, öz qulu. Demişdi ki, Əsra bi abdi. Burada vəhi verdiği zaman onu demişdi ki, Əvhə ilə abdi, öz quluna. Və qalə fid dəvə, həmçin dəvət zamanı, dəvət deyilir ki, burada Dua zamanı qəsd edilir. Dua zamanı demişdir. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا Və burada öz Peyğəmbər s.ə.v-i dua edərkən, Allaha ibadət edərkən nədir? Abdullah vəsf etmişdir, Allahın qulu. Burada da qul olaraq vəsf etmişdir. Deyir Peyğəmbər, o, Allaha dua etmək üçün, Allahın qulu, Allaha dua etmək üçün qalxdığı zaman onlar, burada cinlərdən söhbət gedir, sanki onu dairəyə salıb çəpər yaradırlar. Burada ayə, orada ondan söhbət gedir. Və qalə fit-təhəddi. Həmçinin Allah subhanahu ve taala müşriklərə meydan oxuduğu zaman buyurmuşdu: "Və in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli." Burada da Peyğəmbər sallallahu əleyhi qul vəsf etmiş. Deyir ki, "Abd ala abdina" bizim mənim bizim qulumuza. Deyir ki, əgər siz bizim öz qulumuza nazil etdiyimizə şübhə edirsinizsə, onun mislində olan bir surə gətirin. Ve burada şahsi buyurur. Ve kavluhu ve kad na'atahullah hâzihi a'lel mekamet li nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem. Bu deyir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en uzun megamlarındandır. Kulluk. Ve ma'a zâlike vasafahullahu teala bil ubudiyye. Bununla beraber Allah subhanahu teala onu kullukla vasfetmiştir. Ve lev kâne hunâke şey'un a'le min, min hâzihil ubudiyye levasafahullahu biha nebiyyehu fi hâzihil ahvâle. Ve burada dört tane Peygamber sallallahu durumun vəsf edir Allah subhanahu teala. İsra, deməli, Meyrac gecəsi Peyğəmbər sallallahu qaldırılması, ona vəhiy etməsi, ona Allaha ibadət etməsi və dördüncü də nədir? Dördüncü ət-təhaddi Allah Subhanahu taala müşriklərə meydan oxuduğu zaman. Və Allah Subhanahu taala bu 4 məqamda Peyğəmbər sallallahu qulluqla vəsf etmişdir. Əgər qulluqdan daha fəzilətli, daha yaxşı bir məqam olsaydı, Allah Subhanahu taala təbii ki, şəxsi dediyi kimi onu həmin vəsflərlə vəsf edərdi bu 4 məqamda, bu ən kamil hallarda. Deməli, birinci hal deyir, əl-hələtul ulə, hələtul isra. Birinci hal, Peyğəmbər sallallahu birinci halı isra halıdır. İsra gecə, gecə ikən, gecə ikən deməli, meyraza qaldırılması Peyğəmbər sallallahu Ləmmə usriyə bihi alayhi salatu vesselam min Məkkədə ilə Beytül Məqdis. O zaman ki, Allah Subhanahu taala onu Məkkədən Beytül Məqdisə, indiki Qudsə, Beytül Məqdisə deməli nə etmişdi? Gecə ikən aparmışdı. Allah Subhanahu taala onu təbii ki, qaldırmışdı onu. ثم عرج به min Beytül Maqdis ilə səma. Ondan sonra Beytül Maqdisdən, Beytül Maqdisdəki Qüdsdə yerləşən məsciddir. Sonra Allah Subhanahu Beytül Maqdisdən onu səmaya qaldırmışdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oradan. Əvvəl Məkkədən Beytül Maqdisə, oradan da səmaya. Qala Allahu Teala Subhanallazi əsra bi abdihi leylə. Öz qulunu gecə ilə səmaya qaldıran Allah pakdır və müqəddəsdir. İzən Rasulullah abdun və leysə bi mələk və la ilah. Bununla aydın olur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem quldur. O mələk, yaxud ilah deyil. Və leysə bin Allah, həmçinin Allahın oğlu deyil. Kəmə təddəin nəsara fi İsa. Nəsranilərin İsa'ya dair iddia etdikləri kimi. Bəl huvə abdullahi və rasuluh. Əslində isə o Allahın qulu və elçisidir. Və fi məqamil ihə qalə Allahu Teala həmçinin vəhi verdiyi zaman Allah subhanahu wa teala buyurur. Fə əvhə ilə abdihi mə əvhə öz quluna vəhy etdiyini etmişdir. Fəsəmməhu abdəhu və vasafəhu bil-ubudiyyə. Allah subhanahu və teala onu qul olaraq vəsf edib və onu qulluqda, qulluq ilə səciyyələndirmişdir. Və fi məqamid də'və ilə Allahi qalə teala həmçin dua zamanında, dua məqamında buyurur və ennəhu ləmmə qamə abdullah yəd'u. Allahın qulu qalxıb Allaha dua etdiyi zaman. Və fi məqami inzalil kitab həmçinin kitabın nazil ettiği məqamda buyurur "Və in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina" Əgər siz bizim qulumuza nazil etdiyimizə şübhə edirsinizsə وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ شَيْءٌ أَعْلَى مِنَ الْعُبُودِيَّةِ لَوَصَفَ اللّٰهُ بِهَا نَبِيَّةِ Əgər orada Allaha qulluqdan daha daha uca, kamil bir şey olsaydı, Allah Teala öz peyğəmbərini onunla vəsf edərdi. fa hadhi a'la al-maqamat wa الْمَقَامَاتِ al-ahwal وصف الله بها نبيه بالعبادة وهو أكمل الخلق وأفضل الخلق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قدير أن أزمى قملار وأن شرف لي درملار الله سبحانه وتعالى أز پیغمبرني إبادت لغسف etmiştir Ve o deyir, tabii ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yarad, yaradılanların en kamili ve فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ أَحَدٌ يَخْرُجُ عَنِ العبودية مِنَ الْمَخْلُوقِينَ أَبَدًا Bu isə məxluqlardan hər hansı birinin qulluqdan çıxacağını çıxacağını mümkünsüz olduğunu göstərir, dəlalət edir. ومن ادعى أنه يخرج عن عبودية الله وأنه يتجاوزها فإنه يكون كافرا مرتدا Çünki əgər biri Allaha qulluqdan çıxacağını və ondan kənar olacağını iddia edərsə, o kafir və mürtədə çevrilmiş olar. ومن ادعى أنه يتجاوز العبودية وأنه لا يكون عبدا لله فهذا مستكبر عن عبادة الله Həmçinin əgər biri Allaha qulluqdan kənar olacağını iddia edərsə və onun Allahın qulu olmadığını iddia edərsə, o Allaha qulluq etməkdən, Allaha ibadət etməkdən etməyə, Allaha qulluq etməyə təkəbbürlü göstərmiş insan olacaq. Və men istekbara an ibadetillahi fa huwa kafir. Allaha ibadət etməyə təkəbbürlü göstərən isə kafirdir. وَاسْتَسْلَمَ, وَاسْتَسْلَمَ لِلَّهِ وَلِغَيْرِهِ فَهُوَ مُشْرِكِ Lakin əgər biri Allaha və qeyrisinə təslim olarsa, o müşrik olacaq. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَغَيْرَهُ فَهُوَ مُشْرِكِ Kim Allaha və qeyrisinə, eyni zamanda qeyrisinə ibadət edərsə, müşrikdir. وَكِلَا مِنَ الْمُشْرِكِ وَالْمُسْتَكْبِرِ kafir. Hər ikisi müşrik və təkəbbüllü insan kafirdir. Feddinu müellif buyurur ki Feddinu kulluhu dâhilun fil ibâde. Bütün din ibadete dahildir. Ve buradan aydın olur ki Şeyhül Şeyhülislam'a verilen sorulardan biri de ki ibadet, bütün din ibadete dahildir yoksa yok. Şeyhülislam burada onun cevabını verir. Deyir ki Feddinu kulluhu dâhilun fil ibâde. Bütün din ibadete dahildir. Ve şerhti deyir ve hadihi cümletun muhimme. Bu çok önemli bir cümledir. Şeyhül İslamın dediği. Ve hada cevabu sualin عن الأسئلة التي وجهت للمؤلف Bu deyir, müəllifə ünvanlanan suallardan birinə verilən cavabdır. Naam, əd-dinu kulluhu daxilun fil ibadə. Bəli. Din bütövlüklə ibadətə daxildir. Əs-salatu daxilatun fil ibadə. Namaz ibadətə daxildir. Və-s-savmu daxilun fil ibadə. Oruc ibadətə daxildir. Və-l-haccu daxilun fil ibadə. Həc ibadətə daxildir. Və birrul valideyn daxilin fil ibadə. Həmçinin valideynlərə yaxşılıq etmək ibadətə daxildir. Vasilətur rahimi daxilun fil ibadə. Qohumluq əlaqələrini qorumaq ibadətə daxildir. Və hubbullahi və rasulih daxilun fil ibadə. Allahı və Rasulunu sevmək ibadətə daxildir. Və tilavətul Qur'an daxilun fil ibadə. Quran oxumaq ibadətə daxildir. والتسبيح داخل في العبادة الله تسبيح اتمي عبادة داخل در والأمر بالمعروف داخل في العبادة النهي عن المنكر داخل في العبادة همس يخش لغة اتمي لبس لكتن تسكن در مي عبادة داخل در والإحسان إلى الناس داخل في العبادة إنسان نرى يخش لغة اتمي عبادة داخل در وكف الأذى عن الناس داخل في العبادة إنسان نرى أزية برمي عبادة داخل در وهكذا جميع فروع الدين كلها داخلة في العبادة Və beləliklə dinin bütün şaxələri ibadətə daxildir. Leysə hunəkə şeyun yaxrucu anil ibadə. Orada ibadətdən çıxacaq, kənar olacaq heç bir şey yoxdur. İnşallah bu gün bura qədər. Və subhanəkə Allahumma və bihamdik. Estağfirullah və atubu ileyh.